La frost vino el Canado. La Universala Congreso de Esperanto en la jaro 2012 okazos en Montrealo, Canado. Tie vivas pli ol uno como quin miliono da enlogiantoi en evoluinta socio lau educa kaj economia vidpunktoj. Duono de tiu lojantaro parolas la fransan lingvon, sed multe homoi parolas cae la fransan, cae la anglan. Crome gi estas bella regiono plena de aulogajoi, cio antau tre interesan eventon por la esperantistaro. Uno el tiui allogajoi certe estas la mond conata Canada Frostvino, comence preparita por accompani delicatan deserton, sed taugan same por fromagioi cae ec exoticae viandoi. Ciel ciui scias, ordinarei viteioi dormas dum la vintro. Citie tamen frost vino estas productata per blancae cae rugiae vinberoi ciuin frostigas la negio dum la severae canadae vintroi. Pleitaugae vinberoi appartenas ala variagioi Riesling, Vidal, Chardonnay cae Cabernet Franc. Cae la productado de tio tute speciala trincajo sequas delicatan, mane faratan procedon. La beroi devas maturigi inter la monatoi dezembro cae januaro kai oni ricoltas ilin per mane dum nocto sub temperaturo inter hoc kai dec negativae celsiae gradoi. Oni tui premas ilin por el preni la dolcian acidan sucon. Oni tute ne aldonas sukeron, kai la quanto da alcoholo ne estas granda. Resultas or colora au ruben colora licvorezza dolcia vino, cion oni cutime trincas ie negrandai quantoi. Malsame ol en productado de fama famai desert vinoi, quil la hungara tokai, vinberoi por la Canada frost vino ne ricevas contagion per fungoi de la spezio Botrytis cinerea. Cittie temas pri purai beroi. Por producti 375 mililitroin da vino, necessas 3 kilogramoi da vinberoi, dum en productado de ordinare vinoi tiu quanto estas decoble pli granda. Tio signifas che la preso de botelo de frost vino ne povas esti bagatella. Canado nun tempe exportas granda in quantoin ie valoro de plio dec vin milionoi da Canada i dolaroi iare. UNUAI frost vinoi devenis de Germanuio. Ancao en Austruio, Svisuio, cae Usono, oni productas gin TRADIZIE. Canadanoi comensis sian productadon en la jaro 1974. Iu blagulo scribis per interreta messaggio che la loca congressa comitato proponos sen pagan glaseton da frostvino al ciu partoprenanto en la banchedo de la cent universala congreso de Esperanto en Montrealo. Ciu falsa messaggio?